บุ๊กทูยี่สิบห้าดวาเดสตอีเปตในเมืองอุกราดูดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ Htio, htjela bih ด o ž e เลส z n ช č k e stanice. ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน Htio, htjela bih do aerodroma. ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง Htio, htjela bih do centra grada. ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ Kako da dođem do željezničke stanice? ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ Kako da dođem do aerodroma? ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ Kako da dođem do centra grada? ดิฉันต้องการแท็กซี่ Trebam taksi. ดิฉันต้องการแผนที่เมือง Trebam plan grada. ดิฉันต้องการโรงแรม Trebam hotel. ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ Htio, htjela bih iznajmiti auto. นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ Ovdje je moja kreditna kartica. นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ Ovdje je moja vozačka dozvola. ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ Šta se ima vidjeti u gradu?